Voilà le zazou, voilà le Il y a des azouts dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Bah, Egunon, des lehenik najaken Averon eskoldean den ganit bat, bere aski bereziarekin hau behikakaz egina Bolizkoak edo adarrez egiten dira usaian, bere furnitzaileak proposatu diolarik kaka idortu segitea, ez du omen dudatu, abirroneko behien oparia da gaineratau. Gogorra da, azkarra eta usainik gabe alainan. Eunta berroita boste urutan saltzen da horako ganit bat, regisek deia egin ditu ganitak emazte galtzer diruzeekin edo oraino biolin arkuaren zurarekin. Buen, Le bon coin salmenta webgunean lileko pertsona baten abisu berezia bada, hilkutsa bat haitzezkoa salgai dela, otan ez da deus berezidik, baina nunek zangoak kontra izaiteko ordez, unen barnean izanen den gorputzak zangoak zabal-zabalak ukaren ditu. Jabeak idazten du, erosle gaiari, kutsa ez dela sartzen labean, ez eta ere hilkarreatzeko oto batean funtsian, ez eta hilobi ahunt batean. Lau Eun talarugo eurotan salgai da hau, aldiz jakiten da miak eta bat egiten manin bada, lileko artista baten obra dela, bimirata lauean egina zuen hau, obra hau galdera ideki bat da, jeran norberaren libertateari buruz eta gure heriotzearen personalizatzeari buruz. Artista baten lana hotx. Eta beste artista batzuen lana ere zalantzan emaiten aldela, Washingtoneko erakustoki batean, iaioi kusama artista garaikidearen obra bat, milioi bat dolar kosta dena, kuia hori eta tatxa bezdun bat proiektatua da hor, eunka mirailekin, Bisitariak eh, baditu uh, oita marxegundu obra gozatzeko, bakarrik edo launaka ere egiten alda, eta maleruski bisitari batek selfie bat hartu duelarik, bere mugikora begiratzean eh, konzentratua zen, kuia ez dia lehertu, eta bai, eta obra funditu ondorioz. Ia, mementuan ez duela ondori hori kukan ekonomikoki gizonaren zat, agian, zenta hor kuia kario da. Tokion iraganen diren 2008 eta joko Olimpikoetan Japoniak hautua egin du komuna sexugabe edo unik sex delakoak egitea transgeneroentzat egokituak hotx, jenden kontzientzietan sagarazteko gizon edo emazte tipo baten egite ez duen pertsonek ere ber komunak baliatzen al dituztela. Elbagitu entzat ere egokiak dira. Japonia transgenero gehien kondatzen duen estadoetan da, eskoletan ere ikasle hauen beharra kondutan hartua da dekretu bidez. Ondorioz, bimedatama bostaz gioz, aurrek hautatzen aldute eskolako beren uniformea edo kirol aldagela adibidez. Urras bat idekiduraren bidean. Egungo azken zazukeria Bartzelonatik aldu zauku putetxe berezi batek bere ateak ideki baititu, bere bezeroer proposatzen du harreman txeksualak ukaitea pampin berezi batzuekin. dolz deitu pampinekin oren bat pasatzeko eunta ogoi euro berda ordaindu eta hautuan badituzue lau manekino desberdin japones mangatan ispiratuak. Sirikonezko emazteak errealista komendira mugimendu edo sentsazioen aldetik fantasma guziak gauzatzen dituzte mugarik gabe diote arduradunek. Bos mila berreuntago bost euro gosta diren panpinak desinfektatuak dira erabilita eta preserbatiboen erabiltzea gomitatua dira bezeroak. Kliente gehienak gizonak dira, bakotsak bere plazera. Besterik ez asteuntako, izan untxata handoko aste hartio beste zazokeria batzen dako. Voilà le voilà le Il y a des dans mon quartier Moi je suis déjà à Ce jour, ça vous prendra.